Второ Второзаконие 10 глава. Да се подсетиме на стихови кои што минати од пат ги прочитавме, од тука ќе продолжиме. Второ Второзаконие или Пета Мојсиева, 10 глава. Значи 10 глава, Пета Мојсиева. 12 и 13. И така Израеле, што бара Господ твојот Бог од тебе? Само тоа да се боиш од Господа, својот Бог, да одиш по сите негови патишта, да го љубиш и да му служиш на Господа својот Бог со сето своје срце и со сета своја душа. Да ги пазиш Господовите заповеди и неговите закони, што ти ги давам денес за твое добро. Во 11 глава, 8-9 стих. Затоа пазите ги сите заповеди, што ви ги наредувам денес, за да бидете силни па да ја земете во собствено земјата во која, што, во која одите, да ја освоите. Најпосле, за да живеете долго во земјата за која Господ им се заколна на вашите татковци, дека ќе им ја даде ним и на нивното потомство, земјата во која што течат мед и млеко. И од 13 стих, малку повеќе овде стихови сега ќе прочитам, затоа ако на вистина ги послушате заповедите што ви ги давам денес, и ако го любите Господа својот Бог, И ако му служите со сето своје срце и со сета своја душа, ќе и давам на вашата земја дошт во право време, на есен и на пролет, и ќе можеш да ги собираш своето жито, своето вино, своето масло. Ќе му давам трева на твоето поле за твојот добиток, така ќе јадеш и ќе бидеш сит. Внимавајте, да не бидете заведени, да не биде заведено вашето срце, да не тргнете погрешен пат, да не им искажувате почитување на други богови и да не им се клањате. Зошто тогаш, во таков случај, Господ ќе пламне со гнев против вас, ќе ја затвори небесата, ќе нема дошт, земјата не ќе дава род, и вас ќе ве нема брзо од таа добра земја пред Господа, што, земја што Господ ви ја дава. Вложете ја овие мои зборови во своето срце, во својата душа, врзете ги како знак на својата рака, нека ви бидат како знак меѓу очите. Поучете ги на нив и своите синови, изговорувајте ги кога седите во својата куќа и кога одите патем, кога легнувате и кога станувате. Напишете ги на довратниците на својата куќа и на својата врата, за да бидат вашите денови, деновите на вашите синови, во земјата за која Господ им се заколна на вашите татковци, дека ќе им ја даде бројни, како деновите на небесата над земјата. Ако ги држите верно сите овие заповеди, кои, кои ви ги наредувам, ако ги вршите, ако го любите Господа својот Бог, ако одите по сите негови патишта и ако се прилепите цврсто до него, Господ ќе ги протера од пред вас сите народи и вие ќе завладеете помногубрни, посилни народи од себе. Секое место на кое што ќе стапне вашата нога ќе биде ваше, од пустината и од Ливан, од реката, од реката Еуфрат, до Западното море ќе се тегне вашето подрече. Никој не ќе се одржи пред вас. Господ вашиот Бог ќе внесе страф и трепет по сета земја во која ќе, што ќе стапнете, како што ви рече. Гледајте, денес ви нудам благослов и проклетство уште ова. Благослов да ги слушате заповедите на Господа, ако ги слушате всушност заповедите на Господа, вашиот Бог, што ви ги давам денес, а проклество ако не ги слушате заповедите на Господа својот Бог, туку се отклоните од патот што ви го одредувам денес, па тргнете по други богови што не ги познавате. Многу бав дел од писмото, кој што кажува секако вовет на она што ќе озборуваме. Значи, не благослов на полето, не благослов во добитокот, во значи, берикетот, во домовите, Комплетен благослов. Сите ќе бегаат од вас, ќе им е страв. Кај што ќе стапнете, тоа ќе биде ваше. Неверојатно е кога Господа го имате за себе, не. Но само ако сме послушни. Во кратки црти, ова што го читавме е послушен народ, благословен народ. Најкратко кажано, послушен народ, благословен народ. Или онаа девиза која што ни беше од минатата минатата тема, се што ќе ви каже, така направете. Послушайте, така направете. Се како што ќе ви каже. Оно што го кажала, значи, Марија Огродица, до слугите во, на свадбата Кана Галилејска, мислејќи на тоа што ќе им каже Исус. Значи. Сега да отвориме Матеј 6.24. Матеј 6 глава, 24 стих. Никој не може да им служи на два господара, зашто или едниот ќе го мрази, а другиот ќе го люби, или ќе му биде приврзан на едниот, а другиот ќе го презира. Не можете да им служите ни на Бога, и на Бога и на мамона. Значи. Или не можете да им служите и на Бога и на Ваал, и на Бога и на, не знам, трет, четврт, пети, шести, не знам колку све измислени богови може да има. Внимавајте, значи, предходно прочитавме со сето срце, со сета душа, тоа е нагласено пред се и во новиот завет. самиот Исус го нагласува тоа, со сето срце, со сета душа. Неподвоеност. Овде вели овој стих, не можете и на двајца да ми служите. Затоа, за таа цел денеска ќе имаме да се подсетиме на еден лик, а во наредните саботи на некои други ликови, за нивната непослушност, од кој што може да се поучиме за тоа што значи и што повлекува послушноста, што непослушността, а подосно таму некаде понатаму, како што планирам, бре, од луѓе кои што покажале послушност. Ој, лик кој што денеска ќе го разгледаме, добро не е познат, не е ништо ново што ќе кажеме, меѓутоа, е лик кој што сакал да седи на две столчиња, односно да им служи на двајца господари, за кого што е запишено во броеви или четврта Мојсева 22. 22, 23, 24, тука се случуваат настаните, каде што доаѓа на сцена овој лик, овој карактер, од кога што можеме наистина да се поучиме. И да читаме од 22 глава, значи од први стих во 22 глава. Израелците се наоѓаат пред самиот влез во Ханан. Потоа Израелевите синови отпатуваа и се влогорија во Моавските полиња, од таде Јордан спроти Ерихон. Валах, Валак, Сефоровиот син, виде се што им стори Израел на аморейците. Ово што очитавме предходно, ке се плашат од вас. И стравот завладел кај муавците. Вала ке нивниот цар овде. Моав се исплаши мощно од тој народ, зашто беше многу, многу броен. Страв ги опфати. Го опфати од израелците. Не само што беше многу броен, туку тие беа сведоци за тоа дека виша сила им ги дава победите и оди со нив. Господ оди со нив. Затоа Моав им рече на мадијамските старешини, сега собираат а, прават алијанса, за да се спротистават на силата на изелците. Што им вели? Сега овој народ ќе изеде се околу нас, како што волот ја испасува тревата по полето. Валак, синот Сефоров, беше Моавски цар во тоа време. Значи, Моавскиот цар сега прибира приврзаници. Меѓутоа, сваќа дека не можат само со телесна сила да се спротистават на Израел, затоа што очигледно е дека Израел а, го води некоја виша сила, па тие сметаат дека треба да побараат исто така помош од некоја виша сила. И се сетува, се секјаваат на Валаам, кој што бил познат по тоа дека Значи, што тој ќе благослови, ќе биде благословено. Што тој ќе проколне, ќе биде проколнато. Значи, ни треба еден таков човек, кој што која ќе го проколне Израел, ќе растори таа нивна благосостојба, благословот ќе го изгубат и тогаш ќе ги суредиме. И Валак, значи, царот Моавски, испраќа посланици на Валама, синот Веоров во Фатур, што се наоѓаше покрај реката во земјата на Амонците, во Месопотамијата. Две недели од прилика имало пат до тамо да се стигне. Тргаат посланиците и патем одма да кажеме, Валам, како што вели Елен Вајт, некојаш бил Божи пророк, мегутоа отпаднал, веројатно затоа што му омилеала неправедна печелба, па почнал да се бави со магепсништво и такви работи. И вистина имал голема репутација, може да се каже, затоа што бил познат како човек, кој што е читаме. Да прочитаме, значи, понатаму. Да не испушти само нешто, не. Го повика велејки. Значи, Вала го повикува. Еден народ дошол од Египет, еве го покри лицето на земјата и се насели покрај мене. Затоа дојди и проколни ми го овој народ, зашто е поселен од мене. Така ќе можам да го совладам и да го истерам од земјата. А знам дека е благословен оној кога што ќе го благословиш, а проклет е оној кога што ќе го проколнеш. Значи, ова е репутацијата негова. Надалеку прочен магепсник кој што Тој кога ќе каже, значи нешто, кога ќе благослови, благослови. А кога ќе проколне, е проколнато. <laughs> Тоа може само Бог. Бог кога ќе благослови, благословено. тоа. еве, сака да се спротистават со таква сила на моките на Бога, и мовските старешини и мадијамските старешини тргнаа со подароците во своји раце за вражање. Стигнаа при Валама и му ја пренесува Валаковата порака. И пазите, Валам бил некојаш Божи пророк. На него многу добро му е познато од каде е благословот што го има Израел. Многу добро знае кој е Бог. Многу добро знае кој стои зад Израел. И им вели, но кевајте тука, па ќе ви одговорам според оно што ќе ми го каже Господ. Од старт, ако нешто знаете, дека е вака. Тоа е така. Значи, треба да сосечете уште на почеток. Направете ли компромис? Потоа еден по еден компромис сте се нижат и ви еден ден може нема да се препознаете. Тој им вели останете. Кој ги видел дека доаѓаат со дарови, па дека пораката доаѓа од цар. Но кевајте тука, па ќе ви одговорам според оно што ќе ми го каже Господ. Ова е повик за искушение поинако не може да се нарече. Како се справил, еве, еве Исус во една ваква ситуација? На Исуса му било понудено се на оваа земја, значи да има, се да биде него. Одосна Валак во второ, второ, второто идење на неговите посланици му рече, се што ќе посакаш, се ќе биде твое, само кажи. Како Исус се е справил со ова? Ајде да се подсетиме, во Мати 4 глава. Искушението е огромно. Мате 4, од 8 стих. Геолот пак го одведе на многу висока гора и му ги покажа сите царства на светот и нивната слава. И му рече, ке ти го дадам сето ова, ако паднеш и ми се поклониш. А што му вели Исус? Ова е одговорот на вакви искушенија. Оди си за сатано, зашто е напишено на Господа твојот Бог ќе му се поклонуваш и ќе му служиш само нему. Исус е јасен, нема двајца господари. Не може да има двајца господари во нашиот живот. Само на Господа ќе му служиш. Или во дело Апостолски 8 глава, секавате кај Петр доаја еден вражалец исто така, Симон, која гледа каква сила поседуваат апостолите, полагаат раце, се симнува Дух Свети над нив и што? Вели тамо 18 стих, читаме. А кога Симон виде дека Светиот Дух се дава со полагање на апостолски раци, им понуди сребреници, пари, велики, дајте ми ја мене таа власт на кого ќе, положам раце јас да го, значи тој да го прими Светиот Дух. Но Петр што му вели? Како Петар исто така се справува со едно вакво искушение. Значи, сребреници, пари се опрашање. Петр што вели? Нека одат во пропаст, значи нека одат по јаволите со други зборови и ти и твоите сембреници, Зарем помисли дека Светиот Дух може да се купи со пари, ваква сила. Но, очигледно дека Валаам не сака да ја твори Божјата волја. Тоа е во старт проблема. Тој не сака да ја твори Божјата волја. Тој сака да дојде до парите. Тој сака да дојде до подароците. Па мислам, вражалец, па денеска ги имате такви еден куп, кои што за тоа работа, за пари, не за, за нешто друго. И му се јавува Господ и му поставува прашање. О, нешто како Адам и Ева која сгрешиле и Господ му поставува прашање на Адама. Каде си Адаме, не дека не знае Господ. Туку сака да го освести што прави всушност. Еве колку Господ е милост. Еве кој се откажал од Господа. Кои се тие луѓе со тебе? Зошто воопшто имаш работа со такви луѓе, со други збори? Валам одговори на Бога, Валак, Валак се проројот син ги испрати кај мене со порака, ете иде народ, од, дошол од Египет, а, го покри личето на земјата, дојде, дојде да го проколнеш, така ќе можам да го совладам и да го истерам. <laughs> Но Бог што му вели на Валама? Не оди со нив, кратко и јасно. Не проколнувај го оној народ зашто е благословен. Точка. Не можеш ти, благословениот народ, не знам со какви магии, со какви клетви или не знам што, да му го сршиш благословот. Не можеш. Видите, луѓето околу нас се многу суеверни. Дори порано и делот тој православен народ, како делот тој православен народ, и мајка ми веруваше во некои такви работи. Аа, некој ќе фрли магија, не знам што, па вака ќе ни се случи, по такви ќе Секој ден се сркаваме со такви работи, може би со луѓе во комшилок. Ако вие го имате благословот од Господа, ако сте му послушни, ако ја творите неговата волја, што сакаат нека прават чорапи, не знам, тамо конци, не знам ова, не знам тоа, фрлаат води по патишта, не знам што се прават. Ништо тоа. Ништо е, овој случај гледаме дека Валам не успел, не можел да успее. И Господ му го дава до знаење тоа, джаве, му го знае срцето, знае дека му е до парите. Не оди, оти, ништо да тоа нема да биде. Джаве ке одиш. Но во исто време сака да поработи на неговото срце. Милост Божија овде се гледа исто така кон Валама. Наутро Валам стана и им рече на Валаковите кнезови. <laughs> Погледнете го одговорот, искрено одговорот. Одете си во вашата земја, зашто Господ не ме остава. Господ не ми дава да тргнам со вас. Че значи, јас сакам, јас знаете колку сакам, ама Господ не ми дава. Че бидеме неискрени ако не признаеме дека бареме еднаш не сме се <laughs> нашли во некоја ваква ситуација. Не мора да стану врз за пари, не, не, не ме сваќате погрешно, него било што да е. Вие јасно ви е дека вака е Божја волја, ама пошто си го сакате тоа, што и да е, И вие сега ќе кликнувате пред Господа во молитва и ќе, како да Господ ќе се пазари со вас, ќе можете пазар да правите со него, Господе, ама, ај кажи ми ти што да правам во оваа ситуација, иако ситуацијата е премногу јасна. Не потребно да бараме одговор. И како што кажа фискално одговорил, одете се во вашата земја, зашто Господ не ме остава да тргнам со вас. Само да прочитам коментарот по тираси пророци. Искушувачот секојаш на луѓето им нуди примамлива земна добивка и почести за да ги оддели од Бога. А тој знае <clears throat> кој од нас на што паѓа и знае дека секој од нас има некоја одредена цена. Тој им дошепнува дека претераната совесност само ги спречува да уживаат во благосостојбата. Така мнозина се наведени да ја напуштат патеката на строгата честност. Еден погрешен чекор, вториот го прави уште полесен. А следните се се похрабри и порешителни. Може би некоја сте слушнали збори да ви кажат, е, па ти претеруваш, па ти па ептен си. Сеја за ситници се факаш. Внимавајте, цитатот вели, Гјало дошепнува дека претераната совестност не треба сега до толку. Тоа ве кочи во уживањето на благосостојбата. Меѓутоа, еден чекор, по друг чекор, <clears throat> кога еднаш ќе му подлегнеш на лакомството, стремејќи се кон власт, луѓето се во, вика во состојба да сторат најстрашни гревови. Па денеска, мислам, имате еден куп такви во Македонија, а, сме заокупирани со такви вести, постојано бомбардирани, со ова што очитам овде. Значи, кога еднаш ќе тргнеш кон криминал, кон, не знам, корупција, кон било што, ти утре за власт или за чест, или за било што, па не знам што се си во состојба да дадеш. Па не ти е битна дори ни државата ќе ја дадеш, ама само за, за свои севишни а, добивки. Сега вели понатаму мнозина си ласкаат себесника можат за известно време да ја напуштат потеката на таа а, строга честност и потоа да се вратат назад. Ама не идат работата така. Опасен е компромисот. И сега, овие се враќаат назад кон царот и царот смета, аха, овој изгледа сака поише. Поише пари, че значи цената му е повисока. И доаѓат по втор пат, со поголеми дарови, веројатно. Е, пише о 15 стих, Валак пак испрати кнезови, помногу бројни, поуглени од првите. <clears throat> Тие дојдоа ка Валама и му рекоа, Валак, синот Сефоров, порача вак. не двоумесе, туку дојде при мене ќе те наградам богато и ќе направам се што ќе речеш. Се ќе биде твое. Само ти кажи и тоа ќе биде твое. Уф, каква понуда. Само ти проколни го, значи, народот. Но Валам му одговори на, им одговори на Вала ти слуги, исто многу убаво кажано, ама не знам колко е искрено. Невидено лицемерие, значи, може да видиме овде, кај него да ми ја даде валак својата куќа полна со сребро и злато, не би можел да ги престапам заповедите на Господа, мојот Бог, за да направам нешто, било големо, било мало. Значи, не знам каква куќа полна, значи, неговата палата таму полна со злато, јас тоа нема да го направам. А, а во срцето му е тоа, баш тоа, сака човекот. Че видиме подосно, мислам, знаеме сите. Магарицата требало да му проговори да Мислам, до која лудост стигнал, до која точка, за да свати дека Господ е милост и сака да го спречи во тие напори, меѓутоа, тоа, друга страна, Господ остава на слободна волја. Господ почитува слободна волја. Но, вика, поминете ја и оваа ноќ тука, па да научиш што уште повеќе Господ има да ми каже. Чекате. Еве, еве, она на кој што ние може би да, па-, да паѓаме, сигурно не паѓаме. Господ јасно кажал, вака е, на него му е јасно дека е така, ама чека јас да го допрашам да може би нешто поинаку саке ќе ми каже. Може би ќе ми дозволи. Па не го врзал Господ. Господ не не врзува. Господ со сила не не држи да направиме било што во животот. Тој ја почитува нашата слободна волја. Меѓутоа, се труди да ни објасни, да ни каже што е што, што е добро, што е лошо. И во ногта му доаја, пак Господа на Валама и му вели. Ова разни луѓе различно го толкуваат, Елен Вајт има своје толкување. Му вели, ако тие луѓе дојдат да те повикаат, стани, тргни со нив. Но да правиш само тоа што ќе ти речам јас. Дали ова саркастично кажано? Господ знае што му е во срцето на него, знае дека толку многу сака да оди, но сепак, како што вели Елен Вајд, тој не ни почекал тие да го повикаат во вториот случај. Току самиот тргнал, што вели наутро Валам стана и, и стави грубо дрвено седло на својата ослица и отиде со муавските кнезови. Тој самиот тргнал. Од тука се гледа колкав голем копнеш, колкава голема желба имал да тргна и да, да оди. Епа, сега кога си запнал, оди. Господ нема да се спречи. Што вели во 81 псалм, за момент само да излеземе од тука, 81 псалм. и 12 стих. Но мојот народ не го слушаше мојот глас. Израел не ме послуша. Затоа го оставив на неговото окоравено срце. Нека оди како што му се сака. Нека прави што сака. Да, Господ ке не остави да го направиме чекорот кој што сме запнале да направиме и покрај јасното осведочување. Но не не остава, се уште е тука, се труди околу нас. Прави се, за да ни светне си Но Божиот гнев пламна, зашто тој тргна. Па нели Господ му рече, ако те, мислам, тргни, иди. Ама гневот е насочен токму кон тоа, затоа што гледа дека ништо нема помалку од тој копнеш кај него, но како да се засилува уште повеќе. А иако пазите предходно што кажал и цела кукир со злата домика. Значи, Валам овде кажува, Господ што ќе му каже, што ќе му стави уста, он тоа го кажува, ама срцето му е сосебно на друга страна. Затоа Господов ангел застана на патот за да го спречи. Тој јаваше на својата ослица, а го придржуваа неговите два момка. Кога ослицата го забележи Господовиот ангел, значи, видете ја заслепеноста. Еве човек, значи, како може да заслепи. Магарицата го гледа ангелот, меѓутоа пророкот некогаш е Божије, Не може да види од ништо. А киде, ке оди, е тргнал на пат, за да го проколне Божиот народ, да, расту, да го растури благословот. Како да ке растура некоја магија, нели? И знаеме што се случува овде, ја тепа магарицата таа, ке му ја стисне ногата во тој тесни стамо во лозијето. И на крајот, Кога ослицата го согледа господовиот ангел, 27 стих, под валама, валам се налути и почна да ја бие ослицата со стап. Значи, ова го налегнала, паднала врз него. Тогаш Господ ја отвори устата од ослицата. Господ може да отвори уста и на, на животно. Значи, Че не била само таа змијата, односно и гјаволот има способноста да се послужи, како што гледаме во еден преку животно да проговори, преку змијата. Но еве Бог дозволил да ослицата проговори, и таа му рекла, што ти сторив па ме биеш веќе три пати? <laughs> Интересно е, кој од нас да би бил во таа ситуација би бил шокиран од ова, меѓутоа Валам си продолжува да си прави муавица неа. <laughs> Колко е заслепен. Ова како една некоја приказка, македонска приказка, нели така би изгледа да, настан. Нестворен, нели? Бала ми одговори на ослицата, затоа што ме наврди. <laughs> да имам меч во раката, сеја ке те убиев. А ослицата му одговори на Валам. Зар не сум јас твојата ослица на која што јаваше во текот на целиот твој век до денес? До денес кога ти служам, верно. Значи, и тврдоглавото магаре, овде испаја многу по бистрот од Валам го подсетува на тоа дека верно му служи. Дали имав навика да постапувам вака со тебе, значи веројатно не била некоја многу тврдоглава магајца. Не. Значи верно ти служев, се до денеска, вака не сум постапувала. Ајде освести се, значи Господ преку магарицата да сака да го освести валам. Што се случува? Значи нешто се случува, нешто невообичаено. И тој одговара, нели не, тогаш Господ му ги отвори очите на Валам, а тој го види Господовиот ангел. Па ли му беше јасно уште предходно? Господ му вика, не оди. Видите како човек полека може да заслепи до таму да се помолку и помолку гледа. Значи, зошто ја биеше, прашањето е, веќе три пати својата, твојата ослица му вели, значи, ангелот, па јас истопив да те спречам, зашто пред моите очи патот те води во пропаст. Не гледаш дека одиш во пропаст. Ослицата ме забележа и се острани од мене сите три пати. Значи, таа ти го сочува животот. А ти ја биеш. Често пати, ако сме заслепени, ако сме тргнали по своите желби, И може би ќе добиеме некој добар совет од нашиот ближен, а ние ќе се истуриме врз него. Како валам на магарето, нели? Па имало такви ситуации сигурно во нашите животи. Како да тој не е крив, а Господ преку него сака да не спречи, да не направиме зло. И тогаш добриот ке си го однесе, нели? Ке си го добие стапот, што велиме. И тогаш Вала му рече на Господиот ангел, согрешив, Не знаев дека ти стоиш на патот пред мене. Валам не знае цело време дека Господ стои на патот. Иако му вели, нели, ако сакаш оди, ама не оди му вели на почетокот. Не оди со тие луѓе. Неверојатно. Но сега, ако е зло во твоите очи, јас ке се вратам. Валам вели ке се вратам. Меѓутоа Господ знае дека тоа е само онака кажано лицемер, наистина лицемер Валам, еден недобар пример за нас, но секако полуки еден куп имаме овде. И Господ знаеќе дека тој само така тоа го вели, а в сушност од друга страна имајќи план да им покажи на муавците и на мадијамците дека тој стои за дневниот благослов и дека не можат ништо, што му вели? Сепак оди, ама ќе го кажеш само оно што јас ќе ти го кажам. И да скратиме. Доаѓа Валам и на три брда таму го носи Валак. На три пати се обидува. На почетокот, сега тука имате малку еден проблем во преводот, веројатно како што забележа во Константинов, некако не е добар преводот, не знам како беше во другиот ревидиран превод, затоа што Но Елен Вајд во коментарите тоа го дообјаснува. Да значи, најнапред, на првото а, брдо кај што бил доведен Валам, тој го видел целиот логор, целиот Божи народ. Значи, целиот. Во Константинов малку поинако мислам дека стои дел, вели, па потоа целиот. Не. Поинтата е, мислел Валак дека најнапред тој се исплашил од големината на народот, па после му рекол, чека, ај, сега од тука го гледаш само дел дел по дел ќе го проколнуваш и на крајот ќе завршиш работа. Значи, на почетокот го гледа целиот логор и тоа така убаво устроен, како што вели Елен Вајт. Да се осведочат и Валак, да види дека Господ е Господ на ред и Господ е тој кој што стои зад Израел. Не е тоа некоја магија, некоја волшебна мок, па не знам кое што им помога на, на израелците да, да победуваат во битките. И Валам а, не успеа. Место проклество, ева сега, <laughs> Господ му ги става зборовите во неговата уста. Тоа е тоа е што тој ќе го каже во а, првата прилика и тоа е навистина Божиот пророк. Господ му става во неговата уста Божи зборови и тој ги кажува, ги изговара. Но овде малку и ќе кажеме може би со сила. <laughs> Но Господ има план да ја покаже силата пред Моав. Иако пазете цело време, Господ ветил дека нема да ги чачка Моавците. Та не се задржуваме сега на тоа, во таму втора глава негде броеви, мислам дека беше. Нема да ви ја дадам нивната земја, затоа не ги чачкате воопшто. Не било во предвид таа земја. Три пати од три различни позиции. И само да видиме некои моменти кои што се значени. 23 глава, 8-9 стих. Како можам да го проколнам кога, кога Господ не го проколнува? Како да изречам зло кога Господ не му изречува? Зошто јас го гледам од врвот на карпите, го наблюдувам од високиот брег. Ете народ кој живее одвоено кој не се вбројува меѓу народите. Што сака да каже со Да, точно. И физички не се мешал. Меѓутоа, ова е порака до нас. Ако сакате благослов, издвоите се од неморалот, издвоите се од овој свет, знаеме во која смисла, ние сме тие што треба да сведочиме на светот, меѓутоа треба да бидеме издвоени, треба да живееме поинаков живот од другите, да бидеме издвоени во секој поглед. И не можам, не можам да ги проколнам. Ето тие причини. Пото 12 стих, да, тоа што го кажува, дека тоа што ми става Господ во уста, тоа го кажува. тоа полу очитаме, ајде, да не се задржуваме, премногу 18 стих. Тогаш Валам ја почна својата песна и рече, значи место проклетство, благослов, дори песни, кажува, па дори месијански пророш, месијанско пророштво ќе каже подолу. Стани валаку и послушај. Послушај ме со увото Сефоров сине. Бог не е човек па да лаже. Ово е многу убав стих за мене, 23.19. Бог не е човек па да лаже. Не е човечки син за да се кае. Зар тој кога ќе рече не направи? Зар ветува па не исполнува? Сино ќе зборував малку на оваа тема и кажав, немаме причини да се сомневаме во Божјата, Божјата реч. Се што кажал ќе се исполни. Се што ветил ќе се исполни. Ете, јас почнав да благословувам, зашто тој благослови. И јас не можам да го сменам тоа. А, значи не си ти, валаме ти тој што ќе благослови што е благословено. Не, Господ што ќе благослови, тој е благословено. Бог го изведе од Египет, Тој му е нему како билоски рогови. А, се извинам. 21 стих е битниот. Не видов неправда во Јаков, ниту видов престап во Израел. Господ неговиот Бог е со него и царско воскликнување има меѓу него. Што е ова? Што кажа овој стих? Не видов неправда, не видов престап. Ете кај е благослов во послушноста, повторно. Благословен народ, послушен народ. Не видов престап, не видов греф кај не можам да го проколнам, нема шанси. Не се прави тоа со магија. Дваесет глава, 12-13 стих. Ова е третата ситуација. Тогаш Валам одговара на Валака, зар не им реков на твоите посланици кои ги испрати при мене да ми ја даде Валак и својата куќа полна со сребро и злато, не можам да ја престапам Господовата повелба и да направам по своја воља, било добро или зло, оно што ќе го каже Господ, јас ќе го речам тоа. Право вели, да, но Потоа му додава и му вели, е сега ке, ке слушнеш и шо ке се случи со твојот народ. Како ќе заврши твојот народ, и дури пророчство му кажува, место проклетството над Божиот народ, му кажува и пророчство како ќе заврши неговиот народ. Но да видиме зошто во 25 глава, 25 глава започнува вака. Доека Израел живееше во Ситим, народот почна да блудствува со муавските керки. Тие го повикуваа народот на жртвување на своите богови, а народот јадеше нивните гозби и им се поклонуваше нивните богови. И благословот се губи. Како? Да. Битно да се спомне. Значи, Валам не се откажал од добивката, меѓу тоа пулката е Не може, ако ти си му послужен на Господа, не знам кој да те колна, не знам што да прави, не може да ти го земе благословот. Но благословот можеш ти лично да го изгубиш со престап на Божиот, на Божиот закон. А пак во случајот на Валаам гледаме колку Господ е милостив цело време. Со него работи, сака да им покаже на моавците дека Божја сила стои за благословот. И дека и тие, ако сакат да бидат благословени, можат да го примат и да бидат благословени. Много еден куп полуки, да скратам, на крајот би прочитал Откровение 2.14. Во пораката до Пергамската црква е спомнат Валам. Елен Вајд јасно кажува, меѓутоа еве преку стих Откровение 2.14. но имам нешто малку против тебе, значи пораката до Пергам, зашто имаш таму некои кои ги држат ученијата на Валаам, кој го учеше Валака да ги изведе на соблазан, да ги наведе на соблазан Израелевите синови, за да јадат идол жртвовно и да подустуваат, она што прочитавме во првите стикови од 25 глава. Кој кого учеше? Кој ги научи? што треба да направат? Значи, не со проколнување, не со клетви, со магија, туку, еве како, заведи ги, наведи ги на греф, на блуд, на, на почитување на туги богови, Оно што го кажа Господ на почетокот, и благословот го нема. Наручение. Послушен народ, благословен народ. Послушен јас, послушен вие, послушни вие, благословени. Ако не сме послушни, тогаш нема благослов, веш доаѓа другиот дел, што не сакам ни да го спомнам. Не валам, не било кој друг. Ако сте со Господа, ако Господ е со вас, кој ќе биде против нас, римјаните осма глава? Не може никаков народ, нема, не може никаква сила, на почетокот прочитавме, ќе газите се пред себе, ќе се плашат, ќе бегаат од вас, кај ќе стапне ваша нога, тоа ќе биде ваша. Но ако сте послушни, ако ги слушате заповедите, нека Господ ни помогне, наистина сите ние сме со своји слабости, да му се продадеме целосно и да го слушаме, да го почитуваме, да живееме од секој избор што доаѓа од неговата уста. Амин.